Yobu esura ya gabiri na mukaga Yobu Anyuma Yobu ati Wanjuma inye omujege Wanyimamu inye ataina mani Inye atamanyaka ntu wampanulira kandi ebyo wagamba byamagezi gangi muno wakyanulirwa omukugamba ebyo Nimaniki agali kukugambisa Piridadi aurorati Abafu okuzimu nibajugumba amaizi nebikagaturam Abalisheoli ruwangana abona oko balibusha nabali abodun bataina kakweshweka akashanchururai iguru mukono ogwa bikara nensi yagiyanika omurwerwerwe ruwanganiwe ayikisa enjura kyonka tiyakugwa atenzire niwe abunda okwezi akubunza ebichwibye enyanja akagiterawo obugarukiro mbali obwire bukera nambali ezoba litoberera enyomyo ezemereirwe weiguru nizitengeta kali kwatangura eiraka zitangara omubushoborabwe akachuleze nyanja no mumagezige yaita rahabu Oruo yarwe rumara ebichwi aiguru liera no mukonogwe nigo gwaisire ekinyamugenge ekyabaire nikiruka kyonka ebibyona bubonero busha bwamaanige nebyagamba tuulira obuwe bwonka kaya kusharuka nkenkuba nowa ayakushobokerwa amaanige